op die velde. Dan hoor jy ja sy na Simon, na plekte. Na moeder. Nou is het een Dit was een lange Naomi, hier is nog een man en vrou wat herberg soek. Weet nie, al die kamers is vol. Ons het geen plek meer. My vriend, mag ons maar binnenkom. Ons, ek en my vrou het baie ver gereis. Ons is so moe, ons soek net een plekje om te sit terwijl julle gesels. Gegroet, my vrou. Kom, kom sit. waar was dan die huis? Ons kom van Nazareth af. Dis baie ver, maar die Here het ons krag gegee. My vriend, het jy regtig geen kamers meer nie? Nie een nie. Hierdie herberg is regtig nou vol. Maria, ja, rus jy maar hier. Maar moenie bekommerd wees nie ek sal nog by ander plekke gaan hoor en ek sal vir ons bly plek kry voor dit donker is. Dis goed so, Josef. Ek weet die Here sal voorsien. My vriend, weet ons, ek het nog so 'n ou spasie daar in Willowhaven. Ehm dis dis nou nie die beste nie. Uh ek julle kan dit neem of laat. Ek sal vir julle vars strooi bring en alles wat julle nodig het. Uh julle kan dit neem dis absoluut al wat ek nog voor het om te offer. Prys die Here, ons sal dit neem vir u. Ek kan regtig nie verder nie. Nou toe ek sal jou daarheen lei. Maar dit is skaal. Ek sou nou so graag wil hê jy moet van die Here en waar hy my lei, sal alles reg wees. Wat geloof is so groot. En sy is so leerig. Mense kon haar help. Sy is 'n goeie vrou. Haar oë skreeu van diep geheimenis. So asof sy dinge weet wat nog nie is.